Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar salomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Shehidlarning jamlanib dafn qilinish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shehidlarga bir-birlab qarab chiqdi. Ondan mundoq dedi: "Men bularga guvohman. Kimki Allohning yo'lida yaralanadigan, Alloh uni qiyomat kuni yarisi qon to'kkan holda tirildiradi. Qonning rangi qizil, ammo uningdan iparning hidi purab turadi. Sahobalarning ba'zisi baxtsizlik uchirgan, urug' tuqqan, yor birodarlarini Madinaga yetkab ketgan edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam shehidlarni o'z joyiga qaytarib, teri tömür degandek qo'shimcha kiyimlarini soldirib etib, asli kiyimi bilan yuyib tarmay yiqilgan yerga dafn qilishga buyurdi. 2-3 kishi bir qabrga qo'yildi. Hatto bir kepanga 2 kishini elishqimi to'g'ri keldi. Bu chog'da payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning qaysi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'raydi. Ular paloni deb birini ko'rsatsa, shuni lahatga burun qo'yadi va qiyomatda man bularga guvohchi bo'laman deydi. abdulloh ibn amri ibn harom bilan amri ibn Jamuh roziyallohu anhuma o'ttirsida qo'yiq do'stlik munosabati bo'lg'ashqa Bu ikki do'st bir qabrga qo'yildi. Sahobalar yana jasadlar orasida Hanzala ibn Amir raziyallohu anhuning jasadini topolmay ko'p izladi. Oxir bir chaqda uni bir to'plikdan badanidan suv tomchilab turgan holat uchratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga Hanzala raziyallohu anhuni farishtalar g'usl qildirib qo'yganligini xabar qildi. Ondan keyin uning ahvolini uning ahlisidan so'rab beqanlar dedi. Kishilar uning ahlisidan so'rgan edi. u hanzala jinobatda edi u jang chaqirg'ini anglagandan keyin g'usli qilishga ulguramay chiqib ketgan dedi shu vajidan hanzala arishtalar g'usli qildirgan odam deb ataldi payg'ambar alayhissalotu vassalam o'z dag'isi ham imildosh qarindishi hamzi ibn abdumutallib roziyallohu anhuni ko'rganda nait qayg'urdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning omisi safiya roziyallohu anha hamza roziyallohu anhuni hamshirasi kelib qarindishi hamza roziyallohu anhuni ko'rolmoqchi olmoqchi edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning o'g'li zubayr ibn avvom roziyallohu anhuni buyurib onangni qaytirib ketgin qarindishining ichinishlik holatini ko'rib qolmasin dedi bu chog'da safiya roziyallohu anha nima uchun ko'migidakman anglashimcha u parchalanib musla qilinibdi buning hammasi olloh yo'lida kelgan musibat alloh uchun biz hammaga rozi man inshaalloh o'zimni tutib olaman ham umid savob qilaman dedida kelib hamza roziyallohu anhuni ang oxirgi bir qitim ko'rib oldi va uningga duo qilib istirjo etdi ham mag'firat tiladi ondin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamza roziyallohu anhuni hamshirasining o'g'li abdulloh ibn jayshi roziyallohu anhu bilan bir qabrga dafna qilishga buyurdi abdulloh ibn Масуд roziyallohu anhu mundoq degan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi hamza ibn abdumutallib roziyallohu anhuga yig'ilgandek yana birovga yig'ilg'anni ko'migan edik u hamzini qibliga qo'yib jasadning oldida turib bulduqlab yig'lab ketdi hattoki ho'ngrab tashildi shehidlarning qator yotgan ko'rinishi intayin ichinishliq ham fojialik bo'lib yurakni ezatdi habbob roziyallohu anhu mundoq degan Hamza raziyallohu anhuga faqat oddiy bir talton to'n chapandan boshqa kepallik tepilmadi. Uning bilan bosh tarpi yo'galsa, oyoq tarpi ichilib qoladi. Oyoq tarpi yo'galsa, bosh tarpi ichilib qoladi. Oxir bo'lmay kiyim uning bosh tarpiga tortilib, oyoq tarpi izg'ir, o'simlik nomi faxili qo'yildi. Keyingi kunlarda Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu mundaq deb bagan edi. Musab ibn Umayr raziyallohu anhu talopatga uchirdi. U mendan ko'p yaxshi kishi edi. U birli tonda kepallandi. Ton uning beshig'i yepilsa, puti o'chiq qoladi. Putig'i yepilsa, beshi o'chiq qoladi. Xabbob raziyallohu anhu ning rivoyatidami shuningga o'xshash bayonlar bor. Uningda yana bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga o kiyim bilan uning beshini yuvganlar. putig'i izg'ir paxili selinglar dedi deyilgan payg'ambar alayhissalotu vassalomning alloh taologa hamda sano aytib duo qilganligi imom ahmad rahimulloh naql qilgan bir hadisda mundoq deyilgan uhud jangi kuni urush oxirlashib mushriklar o'z joyiga ravon bo'lib edi payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalarga sabga kelinglar man allohga sano aytib olay dedi shuning bilan ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kayniga sab bo'lib turdi payg'ambar alayhissalotu vassalam Ey Allah, jimi hamda sana sana mansubdur. Ey Allah, sen keng qo'yayotganni yig'ib qo'rg'uchi yo'qdir. Sen yig'ib olganni qo'yayotguchi yo'qdir. Sen azdirganni hidoyat qilg'uchi yo'qdir. Sen hidoyat qilganni hech kishi ozdirolmaydi. Sen bermaganni berguchi yo'qdir. Sen berganni kishi to'siyolmaydi. Sen yiroq qilganni yaqin qilg'uchi yo'qdir. Sen yaqin qilganni hech kishi yiroqlashtirolmaydi. Ey Allah, bizga barkatlaringni rahmatingni fazli karamingni va rizqi inomingni keng yayg'in omin ey olloh man sendan to'zimaydigan yo'qolmaydigan muqim ne'mat tilayman ey olloh man seningdan qiyin kunlarda yordam berishingni xavf xatarlardan omon qilishingni tilayman ey olloh man sendan bizga ato qilgan va yoki atoyingdan soqit qilgan narsalarning yomonligidan panoh tilayman ey olloh Bizga iymonni yaxshi ko'rsatgin, dillarimizni iymon bilan zinnatligin. Bizga kufrni, fisq fujurni va gunoyi ma'siyatlarni sat ko'rsatgin va bizlarni tavfiq hidoyat topquchilardan qilgin. Amin. Ey Alloh, bizni vafot qildirsangmi, musulmon holatda vafot qildirgin. Hayot qo'ysangmi, musulmon holatda hayot qo'ygin. Bizni rasvoyi jahon bo'lmagan, ziyon tatmagan va fitna fasodlarga mubtalo bo'lmagan holatda solih yaxshilarga yetishtirgin san haqqoni iloh tursan deb tiladi madinaga qaytish do'stlik va fidokorlik ro'yi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shehidlarni dafn qilish va alloh taologa hamdu sano aytishlardan forig' bo'lgandan keyin madinaga qarab yo'l oldi u jang maydonida musulmon azimatlardan ajoyib sadoqat va mislsiz fidokorliklarni ko'rganidek madinaga yetib kelganida samimiy sodiq musulmon ayollardan insonlar tabiatida kam ko'riladigan mehr muhabbat va o'zini unutgan fidokorlik ro'yini es qildi hamni binti jahshi roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga hol so'rab chiqqan edi yo'l ustida uningga uning qarindishi abdulloh ibn jahshi roziyallohu anhuning musibat xabari uqtirildi Həmdə bunu anlab ıstırca, biz Allah'ın ilkididurimiz, Allah'ın dərgayıqa qaytimiz deyiş, etdi və məqbirət dələdi. Arqıdın onunla, Оның аны tərəп тағысы Həmzi ибн Abdümüttəllib rəziyallahu anhunun ölümü xəbər qılınıb idi, yəni istirca etdi və məğfirət dilədi. Ondan onunğa onun eri Musab Умайр Umayr rəziyallahu anhunun mu musibət küçürğanlığı yetkizilib idi, o toğlab taşıldı və getdi. Bu çağda Peygamber aleyhissalatu vesselam ayal kişinin kalbide onun eri çonkur o'rin olgan boludu dedi. Beni dinar cemiyetinden bir ayal mücahitlerinin aldığı çıkan idi. Bu qitimqi urishda uning eri, bir tuqqan qarindishi hamda otisi qator shehid bo'lib ketgan edi. Bu ahvoldan vaqflangandan keyin Rasulullohning ahvoli qandoq bo'ldi deb so'radi. Kishilar uningga "Yaxshi, ey hamshiram, Allohga shukr, u siz orzu qilganingizdek yaxshi turyotidi degan edi u rasulullohning qishig'i meni boshlab beringlar man uni o'z ko'zim bilan bir ko'ray dedi uningga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib qo'yilib edi u sen hayot bo'lsanglar har qancha musibat hech qancha musibat emas dedi alloh bu ayoldan rozi bo'lsin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaga qaytib kelib edi Said ibn Muaz raziyallohu anhuning onasi payg'ambar sallallohu alayhi va vasallamning oldiga yugurib chiqdi. Bu chaqda Said radhiyallahu anhu payg'ambar alayhi salatu va vasallamning itining chilorini tutib turibdi. Said radhiyallahu anhu onasini ko'rib, "Ey Rasululloh, onam" dedi. Payg'ambar alayhi salatu va sallam uni qarshi olamiz dedi va uningga to'xtab turdi. U xotin yiqilib kelib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Onunğa o'g'li Əmr ibn Muaz rəziyallahu anhu toğruluq tasalli bədi. O xudun: "Ey rasululloh senin sağ-salamat qayıtıp gəlginini görüb, barlıq musibətini heç niməyə sanmadım" dedi. andin payg'ambar əleyhissalatu vesselam Oğud cəng meydanında şəhid bolğanların ailə tavavatlarına dua qıldı. O mündəq dedi: "Ey Səidnin onasi sizga va barlıq şəhidlərin əhli avlodlariga xuş xəbər ularning musibatga uchirgan hamma qarindoshlari bir yerga jam bo'lishi va hammasi o'z ahliga shafoat qiladigan martuga erishdi said roziyallohu anhuning onasi buni anglab biz rozi bo'ldik ey rasululloh buni anglab turib ularga yana kim yig'lasin dedi ondin u yana ey rasululloh shehidlarning ahli bola chaqalarga duo qilsila degan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey olloh musibat egillarining qalbidan g'am qayg'ularni ketkizgan ularning musibat dard alimini yeniklatgan varislarga yaxshi izbosar ato qilgin dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni ya'ni hijriyaning uchinchi yili shavvolning yettinchi kuni shanba kech zavval bilan madinaga yetib keldi u uyga yetib kelibla qizi fotima roziyallohu anhuga qilichini uzatib qizim buningdiki qonlarni yuyivat u bugun manga bak esqatdi dedi uningga yana ali ibn abu tolib roziyallohu anhumi qilichini uzatib buni ham yuyiviting alloh bilan qasamki bu manga bugun eng asqatdi degan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga sen bugun urushda subotlik bilan jang qilib asqatganingdek sahli ibn hunayf va abudu canelamu bek esqatti dedi ikki tarafdan chiqim bo'lganlar Uhud jangiga oid rivoyatlarning hammasi shuningga birlikka keldiki bu jangda musulmonlar tarafdan chiqim bo'lganlarning umumi soni 70 kishi bo'lib mutlaq ko'p qismi ansorlardan edi ular jami 65 kishi bo'lib 41 hazraj ansorlardan 24 avs ansorlardan edi qolgan 5 kishining biri yahudilardan to'rti muhojirlardan edi Ammo mushriklar tarafdan o'lganlarning soni Ibn Saq rahimullohning zikr qilishicha faqat 22 la odam ekan. Lekin inchiklab statistika qilganda mushu jangga oid tarixshunoslarning naqllariga va har qaysi jang nuqtalarida mushriklar tarafidan yer tishlaganlarning ahvoli zikr qilingan vasiqalarga asoslanganda ulardan o'lganlarning soni 22 emas balki 35 kishi ekanligi ma'lum. Haqiqatiga Alloh taolo o'zi olimdir. Madinada jiddiy holat yurgizilishi. Musulmonlar Madinaga qaytib kelib shu kechini, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 8-kuni yakshanba yo'riydigan kechini jiddiy holatda o'tkazdi. Ular butun bir kecha o'zlarining qattiq charchab arg'anligiga, jarohat va yorlarning toqatsiz og'irayotganliklariga qaramay, Madina yo'l eg'izlari ва кириш o'tanlarida qorovullikda turib chiqdi. bo'libmi oliy bosh qo'mondan muhammadin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'g'dab bedor turib qorovullik qildi chunki bugun har xil ehtimolliklarning yuz berishini chetga qoqqili bo'lmaydi amroul asad urushi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam garchi uyiga kirib orom elayotgan bo'lsimi lekin u kechacha hozirgi vaziyat to'g'risida o'ylanib toki sarga qadar kirpi qoqmadi u kechadan beri navoda mushriklar jang maydonida qo'lga keltirgan g'alba va ustunliklardan to'liq foydalanmaganligini his qilib oldirab makkaga qaytganligiga pushaymon qilishib qolsa madinaga qaytib kelish uchun yerim yo'ldan yenib kelish mumkinligi to'g'risida o'ylandi shunga u ko'p o'ylanib oxiri makka qo'shiniga qarta qo'g'lab zarba berish harakatini qo'zg'ash qaroriga keldi tarixshunoslar shunda xulosaladiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Keyinki kuni tong saharda ya'ni hijriyaning 3-yili Shavvolning 8-kuni yakshanba saharda musulmonlarga e'lon chiqarib, ularni dushmanga qo'llab zarba berishga chaqirdi. U otlanish oldida biz bilan faqat Uhud urushiga qatnashganlarla chiqsin degan edi. Darhol Abdullah ibn Ubay "Men chiqmaymanmi, ya Rasululloh?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning talabini bo'lmaydi deb uzvatdi. musulmonlar umumiyuzlik harakatga kelib yara jarohatlarini tengib har tarafdan yig'iyotgan xavf xatar vahimasiga pisand qilmay uning chaqirig'i ovoz qo'shdi va hammasi birda qilib so'zingni anglaymiz ham itoat qilamiz deyishdi bu qatim jabir ibn abdulloh roziyallohu anhu kelib ey rasululloh man sen qo'zg'agan har qanday harakatga qatnashishni chin dilimdan orzu qiladim biroq bu qatim otam meni qizlarga qarashga qoldirib qo'ygan edi Шуңа Ухуд жыңы қатнышамадым. Маңа ижазат қысаң, сен билан бірге чықсам, дегенде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам уныңға рұқсат қылды. Ondan пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların başlap Medine'den yolga çıktı. Ola davamlıq ilgirlep Emraul Asad Medine'den 15 kilometrden köprek kilodu degen cayğı berip çüp, moşu yergi qarargah tikti ve gazarmı təsis qaldı. Dəl moşu peytdə payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'a ma'bad ibn abu ma'bad huzoiy kelib musulmon bo'ldi va ey rasululloh alloh bilan qasamki sanga kelgan bu kelishmaslik bizga bagma ig'ir keldi alloh sog' salomat ato qilsin deb orzu qildik deb tasalli etdi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni abu sufyanning kaynidan yetib berib uni siyosiy hujum bilan qo'rqitib urkitishga buyurdi shundoq Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның mushriklar қошонының ярым жолдан qaytib kelib Мәдинеге hujum qilish xayolida bo'lishidan ansirganligini hargizmi ortiqcha o'ylab ketganlik emas edi. Haqiqatan ular Madinadan 36 mil 58 kilometrdek yo'l yurib, Ravha degan joyga tushgandan keyin o'zaro malomat qilishib, hech qilmay keldik. Faqat shoni shavkitinli yaga uralidik, xolos. Ondan yana tashlab keldik. Halbuki ularning orasida bizga qarshi odam to'playolmag'idek kishilar yana qiyib qoldi. Shunga kaynimizga yenishimiz kerak va ularni talto'kis yo'qitishimiz kerak, deb davron selishdi. Qarg'anda bu fikr har ikki tarafning harbiy iqtidorini va ma'naviy kuchini degandek yaxshi mo'lcharlab ketanmaydigan qo'rakchi kishilar tarafidan mundaqcha o'tirg'i qo'yilgan yuzaki sudaq qiladi. Shunga bu fikrga qo'shin qo'mondoni Saffon ibn Umayya darhol qarshi chiqdi. U: "Ey xaloyiq, Mən ular yana musulmonlarning Uhud jang maydoniga chiqishdan qilib qolganlariningmi bizga to'pilib chiqishidan ansirayman. Shunga qaytayli. G'alba hamon bizga mansub. Qayta jang qo'zg'aganda urush chaqi bizga qarshi cho'gilab qilib, kelishmaslik yuz berishdan amin bo'g'linmaydi, dedi. Biroq бу fikr mutlaq ko'p sondagi g'avg'achilarning cho'qqan so'ralari oldida tashlanib qoldi va buni qo'llaydigan odam chiqmadi. Natijada Makka qo'shini Ravhadan ayrilib Madinaga hujum qilish uchun otlanishga tayyor bo'ldi. Abu Sufyan otlanish buyrug'i chiqarish oldida Ushtumtut Ma'bad ibn Abu Ma'bad Xuzoi yetib keldi. Abu Sufyan Ma'badning musulmon bo'lganligini uqmaydi. Shunga u oddiy salom soatidan keyin "Ey Ma'bad, yo'lda bir g'ayri ahvol uchratdingmi?" deb so'radi. Bu chaqda Ma'bad uningga siyosiy hujum qo'zg'ab, "Muhammadni uchratdim. نکه میگنیدم. qo'llab shundoq ko'p qo'shin bilan chiqibdiki man unda qo'shinni ko'mgan edim ularning ko'zlaridan qisos o'ti uchqundab turibdi o'g'it jang'iga qatnashmaganlarmi qo'shilib chiqimdor bo'g'iniga hasrat nadomat chekib mislsiz qahr g'azab bilan ilgirlab kelib yetibdi که unda کم من. دب ekanman deb javob berdi ابو bilan abu معبد. o'y mabad nima deydigansan deb cho'chib ketdi bu chog'da mabad yanama ilgirlagan holda hujum qo'zg'ab azbiray xudo san mushu yerdan qo'zg'alib bo'g'icha allaqachon otliq qo'shinlarning simasini ko'rib qolasan yoki mushu dovlarning kaynidan otliq askarlarning qorisini ko'rib qolasan dedi abu sofyan biz tehi madinaga hujum qilib oxirgi g'albini qo'lga keltirishni o'ylashyotadiq degan edi ma'bad unda xiyolda bo'lma man sanga kuyinib shundoq deyotiman dedi buni anglab makka qo'shinining irodasi bo'shab badallarini titrak bosdi yuraklari eg'ib putlari seqirashga boshildi. Shung ular ko'p boshqa turib o'ltirmaylar, xotirjamlik qo'shinni faqat Makkaga qarab davomli chekindirgandilar, hosil bo'ladi ekan deganni tonib yetdi. Lekin Abu Sufyan musulmonlar qo'shiniga qarta siyosiy hujum qo'zg'ab, ularning qo'g'lab zarba berish harakatini to'sug'li bo'lmagandimi, qalliq to'qinishga tavakkul qilishdan saqlanishga da'vat qilmoqchi bo'ldi. Ular teg'i Ravhadan ayrilmagan edi. Arablarning Abdul Qays qabilasining bir savdo karvoni ravg'aga kelib tushdi bu chog'da avval sobyan ular bilan uchrashib mening bir omonatimni muhammadga yetkazib qo'yamsizlar navoda makkaga berib qolsanglar man sizlarni quruq uzum bilan tortiqlayman dedi ular ma'qul bo'luvdi abu sufyan undoq bo'lsa muhammadga aytib qo'yinglarki biz kaynimizga yenib uni va uning odamlarini tugitib yo'qotish qaroriga keldik dedi va shoman qo'shinni harakatlantirib makkaga qarab yurib ketdi shuning bilan karvon bir besib ikki besib oxir payg'ambar alayhissalotu vassalam tushgan o'tangdan o'tdi va ularga abu sufyanning aytganlarini yetkazib makkaliklar sizlarga qarshi odam to'plab yetibdi ulardan yezi bo'linglar deyishdi bu gap ular musulmonlarning iymonini ziyoda qildi ular bizga olloh kupoya u olloh ajab yaxshi vakil deyishdi natijada ular allohning fazli bilan qaytdi ular allohning roziligi ergashdi alloh katta fazil egasidir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amroul asadda uch kun yakshanba kelib dushanba sayshanba chorshanba ya'ni hijriyaning uchinchi yili shavvolning to'qqizinchi o'ninchi o'n birinchi kunlari turib ondin madinaga qaytdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amroul asaddan qo'zg'alish oldida shoir abu izzahul humahiy oldingi yili badr urushida asirga tushib qilib payg'ambar alayhissalotu vassalam uning kambag'alligi va qiz bolalarining ko'pligini nazarda tutib buningdan keyin rasulullohga va musulmonlarga qarshi hech kishiga yordam bermaslikka va hamqon bo'lmaslikqa ahdi etib to'lamiz qo'yayotgan edi lekin u oldingi boblarda so'zlab o'tganimizdek ahdisida turmay qor yuzlik qilib o'zining she'riy talanti bilan mushriklarni payg'ambar alayhissalotu vassalomga va musulmonlarga qarshi urush qo'zg'ashga kuch kiritgan to'liq qurolni bu qitimqi o'g'it urushiga qatnashish uchun chiqqanini tutib oldi O Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın aldığı yallab elib kelinibdi. O ey Muhammed, mening gunoyimdan o'tgin, menga yana bir qitim yaxshilik qilgin. Qizlarim uchun bo'lsa meni qo'yayotgin. Men senga ikkinchi qitim qarshi harakat qilmaslikka va'da beray, deb yalurishga boshladi. Bu chaqda Peyğəmbər sallallohu alayhi vasallam "Yo'q, endi sening Makkaga sog'-salomat qaytib berib, Muhammadni ikkinchi qitimni yana oldivatdim" deb peshonangni silab ko'kolangni tarab yurishingga yo'l qo'yilmaydi. Mu'min odam chayon chaqqan to'shikka ikkinchi qitim qo'l solmaydi dedi. Ondan Zubayr radhiyallohu anhu ni buyurdimi yoki Osim ibn Sabit radhiyallohu anhu ni buyurdimi, birini buyurib uning o'lim jazosi berildi. Shundaqla Makka paylaqchilaridan yana bir paylaqchi jasusga o'lim jazosi berilib, naq maydonda ijro qilindi. Bu paylaqchi keyingi davrdagi Umayya xalifaligining 3-xalifasi Abdülmelik ibn Marvan'ın anı tərəb boğusi Muaviye ibn Mughira ibn Abil As idi. Vəqənin təfsilatı mındaq. Uhud cıngı günü uruş axırlaşıb, müşriklər Məkkə qarab yol ağanda Muaviye Udul Mədinəyə girib, bir nəvri inisi Osman ibn Affan rəziyallahu anhu'nun uyğu düşdü. Osman rəziyallahu anhu onunğa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən vaqtlıq amallık iqameti berişini ötündü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla üç günlükle amallık ikameti berib, navada üç günden keyin çeliqtirilsa beshi ilindi deganni uqtirib qo'yib, Hamra ul Asad jingiga chiqib ketgan edi. Natijada musulmonlar qo'shini Madinadan ayrilib, Madina uningga bo'sh qilib edi. O paylaqchi Madinada 3 kundan ortiq turib, Qurayshlar uchun material va axborot to'plab, toki musulmonlar qo'shinining oldi Madinaga qaytib kelgandilar, ondan ostog'ini tikib o'tdi. شۇڭا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم хабар خەۋەر تاپقاندىن كېيىن ибн ئىبن ва ۋە ибн Ясир ياسىر رەزىياللاھۇ ئەنھۇلارنى مۇئاۋىيەنى قوغلاشقا بۇيرىدى. بۇ ئىككىيلەن ئۇنىڭ كەينىدىن قوغلاپ يېتىپ ئاخىر ئۆلتۈرۈۋېتىپ қайтып كەلدى. مۇشۇنىڭدىن قارىغاندا ئەمراۋۇل ئەسەد ئۇرۇشى ئايرىم مۇستەقىل بىر ئۇرۇش بولماستىن بەلكى ئۇنى ئوھۇد ئۇرۇشىنىڭ بىر قىسمى ۋە تولۇقلىمىسى شۇنداقلا ئوھۇد ئۇرۇشى بابىنىڭ بىر بېتى دېيىشكە بولىدى. خوش Mana bula Uhud urushining oldingi tayyorlik bosqichi va tafsili jarayonidir. Tadqiqotchilar bu jangning tarixi orqa ko'rinish to'g'risida ko'p izlandi. Zodi bu mag'lubiyatmi yoki muvaffaqiyatmi, har urushning oxirgi bosqichlarida Quraysh tarafining mutlaq ustunligini egalligida gap yo'q. Chunki ular musulmonlarni jang maydonidan qo'g'lab chiqadi. O'lim yetim va shikastlik musulmonlarda og'ir ham fojialik bo'ldi. Bir bölük musulmonlar haqiqatan shikast edi Urush pallasida Makka doiralarining manfaati asos jihatdan ustun turdi va kazola. Lekin bu yerda bizni mushriklar to'liq ustunlikni egiladi deyishdan to'saydigan mundaq bir qancha turli asosmi bor. Birinchi, Makka qo'shinining musulmonlar birgoyini ishg'ol qilolmaganligi aniq. Ikkinchi, Madina qo'shinining mutlaq ko'p qismi jang saplari intayin qalaymaqon va chuvalchaqlashib ketgan ahvoldimo can qutquzib chiqish yo'lini tutmasdan balki jon pidoliq bilan urushib oxiri qarorgoh to'planib oldi jang ahvoli musulmonlarni jang maydonidan talto'kis quvlab chiqarish darajasiga berib yetmadi balki payg'ambar alayhissalotu vassalam taraf bir tarafdan urushib yana bir tarafdan chekinib tartibga oldi bargohga berib oldi musulmonlar tarafidan birma odam dushman qo'liga asirga tushib qolmadi mushrik taraf musulmonlarning mollaridan hech narsani g'animat ololmadi va yana ular musulmonlarning bargoyiga босқич bosqich қозғаб, энг охирги oxirgi g'albini келтиришга keltirishga jur'at qilolmadi eng muhimi ular jang maydonida uch to'rt kun turib o'z kuchini namoyon qilib ondan qaytmasdan balki shikast yegan taraf jang maydonidan ayrilib bo'lg'icha ular oldirab tenab jang maydonidan ayrilib bo'ldi texmu ajablanarlik yeri shuki улар madindagi аёллар ва bolalarni hamda mol mulk va bog' varallarni talon taroj qilish uchun bostirib kirishga jur'at qilolmadi ular madinaga bir qancha qadam osil kiralaydi uning ustiga madina butun lashkari kuch va boshqa mudofaa to'saqlardan xoli edi mushularning hammasi bizga shuni tushuntirdiki quraysh taraf qurshab yo'qotish harakatida musulmonlar qo'shinni tal to'kis yo'qotish maqsadiga asos jihatdan yetanmadi balki musulmonlarga zo'r chiqim va ig'ir talofat yetkazish fursatiga erishdi xolos Мошыланы назарда тұтқанда, мушрикларның бұ қытымғы ғалбісіні ғалбә нөсірет дегіл болмайды әлбәтті. Яны келіп Әбу Софияның алдырап тенеп қошын чекіндіріп янғалығы, оның үшінші майдан ұрыш партылса, мәғлубиятның өз адамларға жүзілініп келіштен әнсіраватқалығын ұқтырыды. Біз яны Әбу Софияның Хамраул Әсәд ұрышыдекі позициясыға қарайдыған болсақ, yuqorqi hukmimizning to'g'riligiga tegimiz zo'r ishonch bilan jazm qila olamiz qisqasi bu urush ya'ni o'g'it urushi har ikki taraf nusrat va talofatdan o'z nasibasini olgan bargoyni qarshi tarafning ishg'ol qilishiga tashlab berib jang maydonidan qochmay balki har ikkisi urushdan yaltaygan bir qitimliq oxiri chiqmagan urush bo'lib bundaq urushni kaskin bir taraf bo'lmagan urush deyishga bo'ladi mana bu hukmimizga alloh taoloning buni oyati dalil bo'la oladi dushmanning orqasidan qo'g'lashga sustlik qilmanglar agar sizlar qiynalsanglar اولا امید sizlarga o'xshash qiynaladi sizlar ular umid qilmaydigan نه ya'ni shehid bo'lishni savobni va g'albini allohdan umid qilasizlar alloh hammani bilguchidir hikmat bilan ish qilg'uvchidir sura nisa bir yuz to'rtinchi oyat bu oyatda alloh taolo har ikki taraf yorilinish va dard alam chekishda bir biriga o'xshab ketadiganligini har ikki tarafning ahvoli bir biridan ko'p farqlanmaydiganligini va hech qaysisini g'olib kelguvchi taraf degili bo'lmaydiganligini uqtirdi uhud urushidagi uzun mazgillik foyda manfaatlar imom ibn qayim rahimullohu bu haqda noiti tafsila to'xtaldi imom ibn ajar rahimulloh mundoq dedi o'limalarning birlikka kelgan qarashi shuki Uhud urushida musulmonlarga yetgan ashu talofatlarga nurg'unlagan uzun mazgillik manfaatlar va ilohiy sir hikmatlar yoshiringan. Birinchidan, musulmonlarga buyruqqa bo'ysunish har kishi xohlagancha boshbashtaqlik bilan ish ko'rishning yomon oqibatini to'ntib qo'ygan chunki yuqorqi ig'ir talofatlarning hammasi ashu o'qiyaj qismning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam belgilagan o'rinni tashlab qo'yib o'z beshimchilik bilan ish tutqanligidan kelib chiqqan ikkinchidan payg'ambarlarning ana shundoq sino qilindiganligi ammo oxirgi hisobda g'albi shularning bo'ladiganligi uqtirilgan Bundaq sinoqdan maqsad Әгәр улар дәвамлык төрдә галып киләйвәсә, уларның кытыгы мؤмин эмас кешеләрне соңгышып кирип элеп, самими, садык, ак көңел бәндәләрне пулмал, нам шөһрәт ва хукук мәнфәатнең куллардан айыргылы булмай калдыганлыгы, навада дәвамлык мәгълүбияткә юлыгып шикәстлек итәвәсә, Аллаһ Тааланың пайгамбар әвәдиштәге максаты әмәлгә ашмай калдыганлыгы белдерелгән. Шуңа Аллаһ Тааланың тәдбир хикмәте самими ва садык бәндәләрне сахта va dili qora kazzoblardan ayirish uchun g'alba va mag'lubiyatdan iborat har ikki ishning o'ttirisini birlashtirishni taqozo qilgan alayli munofiqlarning nifoq kesili bu vaqadan ilgari musulmonlarga noma'lum edi bu vaqa yuz beruvdi bu kasalga giribdor bo'lgan marazlar so'z harakati va amaliy pozitsiyasi orqali dilidagi yoshirin illatlarni oshkorladi va gap agitib ishki bisliq qilib ifodalaydigan zaharxanda so'zlarini tap ochiq oshkora o'ttirg'i qo'yib jar soladigan bo'ldi buning bilan musulmonlar o'zlarining ichki qismida hatto tam qo'shnilar orasida o'zlariga tish tirnig'i bilan o'chmanlik qiladigan dushmanlarning borlig'ini bilib oldi musulmonlar endi ularga nisbatan har vaqt har zamon ehtiyotchan yo'l tutadigan ularning suiqas va hilmikrlardan nazar aylaydigan va yer turadigan bo'ldi ashu ulug'vor hikmatlardan yana biri shuki Bəzi cəng meydanlarda qalbi nusrətini keçişdirgəndə kişilərin iradəsini sınığılı bolud. Öz özünü çoğunçaqlab ketiş xahişini tüzətkili bolud. Alayla, bu qitim mu'min musulmanlar eğir musibətki mubtila qılınıb idi, haqiqi müminlər səvr qıldı, munafiqlar Allah tovu çağırıb qattiq alaqsadı bolub tikivətdi. Cümlədən yəni Allah Taala özünün mümin bəndləri üçün rohat parag'at diyori bo'lgan jannatda oliy martaba va manzillarni tayyorlagan edi ammo u martabalarga erishish uchun ularning nomi amallari kamlik qiladi shunga alloh taolo ularni shu martabalarga loyiqlashtirish uchun jafosi ko'p ammo savobi ortiq amallarni baja keltirishga o'rinlashtirdi shu hikmatlardan yana biri shuki alloh taolo o'z dushmanlarini halok qilishni iroda qildi shunga ularni ularning halokatiga sababchi bo'ladigan kufrliq tajovuzchilik va alloh taoloning avliyo samimiy sodiq va do'st bandlarga azr kulpat yetkazish orqali yomon qilmishlarni qilishga muyassar qildi bu orqali mo'min musulmonlarni gunohdan pokladi mushriklarni halokat g'origa tiqib izni o'chirdi davomi bor